Hola, bon dia. La boira torna a ser present. Els núvols baixos ara mateix encara doncs, es mantenen en molts indrets de l'interior i de les valls del Prepirineu. Una boira que fins i tot arribava aquesta matinada fins a la Cerdanya i que implica que les temperatures no poguessin baixar de forma excessiva. Ha fet fred, però no hem tingut grans glaçades. En repassant temperatures, per exemple, mínimes d'aquesta matinada, 4 graus a Lleida o a Balaguer, 3 graus a la Seu d'Urgell, 2 graus a Vallver de Cerdanya, 0 graus a Quils de Cerdanya, 1 grau positiu, en aquest cas, a Sant Julià de Lòria, o 3 de negatius al Port d'en Valira. El temps ens indica doncs, que avui serà un dia radiant, molt assolellat a les zones altes del Pirineu i, en canvi, doncs, aquests núvols baixos faran els ronsols i costarà força de dissipar-se cap a les fondalades interiors. Creiem que ho faran a primeres hores de la tarda, bàsicament ja arreu, i les temperatures podran remuntar fins a 15 graus a Lleida, 14 a la Seu o 13 graus a Escaldes en